ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, braćo i sestre, večeras smo se okupili i mi ovde u ovom hramu, ne tako velikom broju, ali verujemo mnogo više, u Cetinskom manastiru, u Župi Nikšićkoj, Kosijerevu, po mnogim našim hramovima i svetinjama širom ove naše svetinjama bogate zemlje proslavili, okupili da proslavimo dva velika ugodnika, dva vojnika Hristova koja zaista behu svetlost svetu i koji svoju svetlost ne sakriše Već na goru stadoše da svetle nama, potomcima njihovim, nama jednom raslabljenom pokolenju, ali ipak ne bez nade. Nama koji upravo njihovom svetlošću i živimo i jesmo. I dok se svet priprema da proslavi noć veštica, da traži radost od, nestvo, od stvorene svetlosti sakrivene u stvorenim bundevama, navlačeći na sebe maske i sami najpre obukavši maske na dušama svojim, iz lažnog života, pokazavši svoju laž u onom najironičnijem obliku, upravo kao da sam satana kroz nas proslavlja sebe. A mi se, eto, skupi smo da radost zatražimo od onih koji se ozariše nestvorenom svetlošću i koji od te svetlosti sami postadoše svetlost i zasvetliše nama i okupiše nas i okupljaće nas dok je sveta i veka, jer crkva Božja je stub tvrđava istine i vrata pakla neće nadvladati. A budući da se nismo osmelili da bilo šta kažemo o ovom velikom svetitelju, mitropolitu Cetinskom, budući da nismo ni odrasli na ovim prostorima, te ne bi bilo ni prirodno da vama govorimo o njemu, odlučili smo se da pročitamo jednu nadahnjujuću besedu prepodobnog oca našeg Justina, Novog Ćelijskog, upravo o svetiteljima i svetinjama ovih prostora. Beseda je naslovljena Savest Crne Gore. Pa počujmo je. Imate li savesti vi žitelji Crne Gore? Imate, jer imate svetitelje, a svetitelji su savest naroda, savest zemlje. Svetitelj, čista, nepogrešiva savest. Ne možete zalutati, jer oni Oni su provera svih vaših poduhvata i misli i želja i nada. Teško narodu koji nema svetitelje, on u stvari nema savesti, ili tačnije, nema nepogrešive savesti. Lako mu je zalutati i lutati. Narod bez svetitelja u neprestanom je lutanju i zabludi. Evanđelje Crne Gore, sveti Vasilij Ostroški, sveti Petar Cetinski, sveti Stefan Piperski i arhimandrit Simeon Dajbapski. Oni, oni jesu blagovest za Crnu Goru, za vašu dušu. Sa njima vi ste na sigurnom putu, koji kroz istinu vodi u život večni. Ko nije od vas sa njima, taj je protiv vaše savesti, protiv vaše duše, protiv vaše veličine. Evanđelisti vaši, vođi kroz istoriju, kroz iskušenja, kroz sadašnjost, vođe u budućnost. Sa kim ste sada, o narode Crne Gore? Ako sa njima, ne bojite se, nećete izgubiti dušu. Ako niste sa njima, izgubili ste savest svoje duše, a duša bez savesti to je najstrašniji pakao. Šta vam ostaje? Sloveni kada ustanu na svoje svetinje, pretvaraju se u demone. Kada izgube savest, postaju teško činitelji. Ubice, hajduci, preljubočinci, ljudožderci. Pre nešto krenete, ma kojim putem, A vi se zapitajte da li bi ovim putem pošao sa nama i ispred nas sveti Vasilije Ostroški, sveti Petar Cetinski, Stefan, Simeon. Budite sigurni, oni ne bi pošli putem koji ne vodi božanskom dobru, oni nikada ne bi pošli putem koji ne vodi ka Hristu. Svi njihovi putevi vode gospodu Hristu. Proverite sebe. Ako niste sa njima, vi ste ne protiv njih, vi ste protiv samih sebe, protiv onog što je najbolje u Crnoj gori, u duši žitelja ove zemlje. Ako ste protiv njih, vi ste izjednačili sebe sa krdima podivljalih zverova u ljudskom obliku. Jer čime ste vi ovde u Crnoj gori veliki pred Bogom, svetim Vasilijem, svetim Petrom Cetinskim, Stefanom Piperskim, Simeonom Dajbapskim? Time se možete pred svima pohvaliti, pred čitavim svetom. To je hvala vaša i slava, besmrtna i večna. I u čemu je i evanđelje vaših evanđelista. Jednom rečju, Gospod Hristos, On je najvažniji u svim svetovima. Oni, oni su tu da ih On vodi kroz ovaj svet u onaj i kroz tajne svih svetova. On je blagovest. On je u svima tugama, nevoljama, smrtima, gorčinama. On je u svima svetovima, Isus Hristos, juče i danas, jedan isti u vekove. A oni su najveća visina na koju se ispenje crnogorska duša, vrh iznad svih vrhova, zakoračili u nebo, u svet Heruvima, To je raj vaše duše. Kroz njih vi, vi ste ustali iz smrti u život. Oni su vaskrsenje vaše, o ljudi, vaskrsitelji vaših duša, duša koje umiru, a duša umire kroz grehe, a vaskrsava kroz pokajanje. Oni Oni su oslobodioci iz najstrašnijeg robstva, robstva greha i smrti. A dotle, a dotle vi, Crnoj gori, i svuda u svetu, robovi ste. Ne recite, nikad nismo robovali nikoma, nikome, ni Turcima, niti makome. Da, Turcima možda niste, ali grehu jeste, robujete i sada. Ali imate slavne vođe kroz tamu i mrak današnjice. I šta će vam drugi učitelji i vođi? I kome vas vode? I čemu vas vode? Oni ne samo da vam daju primer kako treba živeti, već vam daju i silu da im sledite Jer Gospod Hristos razvrstao je sve ljude u dve grupe. Grupu mudrih i grupu ludi. A svetitelji su savest naroda, jer su nosioci gospoda Hrista, nosioci njegove svetlosti koja obasjava puteve u sve svetove, u sve istine vere, u sve Božje pravde. Vođeni njima vođeni sve okatim, mnogo očitim hjeruvimima, a bez njih slepac slepca vodi. Kuda? U jamu, u provaliju. Vi, vi žitelji Crne Gore, na raskrsnici ste. Kuda ćete? Poslušnite čemu vas uči zove, vodi sveti Vasilij Ostroški, sveti Petar Cetinski, sveti Simeon Dajbabski, sveti Stefan Piperski. To je put savršene savesti, svetiteljske, logoske, božanske. Njih poslušajte i nećete zastraniti u beskrajne gudure ljudožderskih teorija, komunističkih i fašističkih. U Rusiji se Hristos gonio, u Nemačkoj takođe, a zar i vi hoćete da oterate njega, da oterate svetog Vasilija, da oterate svetog Petra? Šta je u svetu fizičkom najvažnije? Ono što je najnevidljivije. Vazduh, radiju, atom, molekul, elektron. Šta je u svetu čovečanskom najvažnije? Ono što je najnevidljivije, misao, savest, osjećanje, ljubav, želja, srce, ubeđenje, vera. Sve to od materije kao i snovi gledamo nevidljivo. Vidimo i živimo na tome nevidljivom. Tajna. Čitav svet je tajna. A nije li za nas same naš sobstveni um beskrajna tajna? Kako oko vidi, kako uvo čuje, ali i u mrtvaca su i oko i uvo, pa ne čuje i ne vidi. Najveće realnosti su najnevidljivije, ali i najvažnije. A sve su to simboli. Da nam ne bi bilo čudno da je najveća realnost u isto vreme i najnevidljivija, a to je Bog. Da bi privikli da u vidljivom tražimo ono nevidljivo, da ovo vidljivo zasnivamo na nevidljivom, da bi privikli sebe za viziju i poznanje najveće realnosti u svima svetovima, nevidljivog Boga u vidljivom čoveku, Isusu Hristu. On je vrhunac na lestvici postojanja. On nije iznenađenje, nego ono najprirodnije, najprirodnija neophodnost za nas, za ovaj naš svet. A ko nam to svedoči? Milioni svetitelja, a nama naročito oni iz naše sredine. Vaši svetitelji, sveti Vasilije, sveti Petar, sveti Stefan, sveti Simeon. Da, to je evanđelje produženo kroz nas iz Raške do kroz Crnu Goru. Time ste vi veliki i slavni pred Bogom i ljudima. Znate li ko je najveći čovek danas u Jugoslaviji, najmudriji? Simeon, dajbapski arhimandrit. Zbog njegove svetosti upravo prima nas gospod ovako grešne, zbog njegovih molitava, zbog njegovog smirenja, gospod prima smrad naše gordosti. Zaista smrad naše gordosti. Jer šta vidimo u narodu našem? Zaljubljenost u stvari, fabrika idola, stvaropoklonstvo, to je duh zapadne kulture. Klanjaju se čoveku kao Bogu bilo iz religijskih razloga kao papi u Rimu, bilo iz političkih kao Mussoliniju, Hitleru, Leninu, Staljinu, bilo iz naučnih i filozofskih. Glavno, čovek je proglašen za Boga. Nije samo jedan zamenik Boži na zemlji, papa, već svaki takozvani usrećitelj evropskog čovečanstva i sveta, bezbrojni Boži zamenici, zastupnici, vikari, pravog Boga nigde. Čoveko poklonstvo, čoveko boštvo jeste novo idolopoklonstvo. I rimski i grčki bogovi vaskrsavaju, mnogoboštvo se bori sa hrišćanstvom, renesans neznaboštva i mnogoboštva. Ne, Evropa nije neznabožačka, već mnogobožačka. Eto ovde je završio naš prepodobni Ava Justin, pisujući ono vreme, a uveliko se dotičući i našeg vremena, jer stalno smo na raskrsnici na raskrsnici svetova i na izboru puta kojim da krenemo. Jer, kako je na samom kraju rekao, mnoštvo je bogova, mnoštvo je usrećitelja i svi su oni ustali na Hrista i na njegovu crkvu. Stoga nas i poziva Ava Justin svojim gromovitim glasom da se držimo naših svetinja, naših svetitelja, jer samo preko njih nećemo zalutati, jer imamo ono što mnogi narodi u svetu nemaju. Imamo svetitelje, imamo velike svetiljke tu na domak nas, koji nam stalno pred očima svetli, samo trebamo da podignemo oči ka nebu i da ih ugledamo, te onda nećemo zalutati izbor naš bit će dobar, nećemo se sablazniti o stvari ovoga sveta, a njihove radosti bit će daleko od duša naših. Neka bi Gospod dao molitvama naših svetitelja da zaista tako i bude. Amin.